Po penkių dienų atvyko vyriausiasis kunigas Ananijas su keliais seniūnais ir advokatu Tertulu. Jie pateikė valdytojui kaltinimus prieš Paulių. Kai pastarasis buvo iškviestas, Tertulas pradėjo savo kaltinamąją kalbą. Tavo dėka mes turime tikrą taiką ir daug pagerinimų tautai įvestų tavo rūpeščių. Mes, prakilnusis Feliksai, visuomet ir visur tai pripažįstame su didžiu dėkingumu. Nenorėdamas tavęs ilgiau gaišinti, prašau tave trumpai mūsų paklausyti su savo įprastu maloningumu. Mes nustatėme, kad šis žmogus tarsi maras, kursto sumišimą viso pasaulio žydijoje ir yra nazariečių atskalos vadovas. Jis net mėgino išniekinti šventyklą. Štai kodėl mes jį suėmėme. Ir mes norėjome jį nuteisti, remdamiesi savojų įstatymu. Tik tribūnas Lisijas betodairišką prievartą išplėšė jį iš mūsų rankų ir liepė jo kaltintojams atvykti pas tave iš jo galėsi pats išsiteirauti ir viską sužinoti apie mūsų kaltinimus. Tiems žodžiams pritarė žydai tvirtindami, jog taip esą iš tikrųjų. Valdytojui davus ženklą Paulius atsakė. Žinodamas tave jau daug metų esančios tautos teisėjų, su pasitikėjimu mėginsiu ginti savo bylą tau nesunku nustatyti, jog prabėgo nedaugiau kaip dvylika dienų, kai aš atvykau į Jeruzalę kaip maldininkas. Nei šventykloje, nei sinagogose, nei mieste niekas manęs nematė su kuo nors besiginčiant ar telkiant minę. Jie negali įrodyti to, kuo dabar mane kaltina. Vis dėlto aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo protėvių Dievui pagal kelią, jų vadinamą atskalą. Aš tikiu visą, kas parašyta įstatymę ir pranašuose. Kartu su jais turiu Dievę viltį, jog bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių. Todėl aš stengiuosi visuomet turėti gryną sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonės. Aš po daugelio metų atkeliavau savo tautai atiduoti pašalpų ir paukoti atnašų. Ta proga rado mane šventykloje apsivaliusi, be jokios minios ir be jokio triukšmo, kai kurie Azijos žydai. Tai jiems reikėjo čia būti ir, jei ką turi prieš mane kaltinti tavo akise. Pagaliau, tegul ir šitie pasako, kokį nusikaltimą jie man įrodė teismo taryboje. Nebent tik žodžius, kuriuos šaukiau, stovėdamas tarp jų. Šiandien jūs mane teisėte už mirusiųjų prisikėlimą. Feliksas, gerai nusimanydamas apie tą kelią, atidėjo skundo svarstymą sakydamas. Kai atvyks tribūnas Lisijas, tuomet ir išsiaiškinsiu jūsų klausimą. Jis davė nurodymą šimtininkui sergėti Paulių, tačiau daryti lengvatų ir netrukdyti jo žmonėms teikti jam paslaugų. Po kelių dienų Feliksas atėjo su savo žmona Druzila, kuri buvo žydė. Jis liepė pakviesti Paulių ir išklausė jo pasakojimo apie Kristaus Jėzaus tikėjimą. Pauliui dėstant apie teisumą susilaikymą ir būsimąjį teismą, Feliksas išsigando ir tarė, šiam kartu užtenka, gali eiti. Kai bus metas, aš tave pasišauksiu. Be to jis tikėjosi gauti iš Pauliaus pinigų, todėl dažnokai jį kviesdavosi ir su juo kalbėdavosi. Prabėgus dviejiems metams Feliksą pakeitė įpėdinis Porcijus Festas, norėdamas įsiteikti žydams, Feliksas paliko Paulių kalėjime.